Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 22-ն է։ Տարվա 22-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1901 թվականի այսօրը մահացավ Մեծ Բրիտանիա թագուհի Վիկտորիան։ Երկրի թագավոր հրճակվեց նրա որդի Էդվարդ 7-րդը։ 1905 թվականի այսօրը Սանկտ Պետերբուրգում սկսված բնակչության գործադուլով սկսվեց ռուսական առաջին հեղափոխությունը։ Այդ օրը Ռուսաստանի պատմության մեջ մտավ Արյունոտ Կիրակի անվամբ։ 1944 թվականի այսօրը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Միացյալ Նահանգները եւ Մեծ Բրիտանիա սկսեցին շինգլ գործողությունն ընդդեմ ֆաշիստական Գերմանիային։ 1946 թվականի հունվարի 22-ին Իրանի տարածքում քրդերը հրճակեցին իրենց Մեհաբադյան հանրապետությունը, որը կազմալուծվեց նույն թվականի դեկտեմբերին։ 1969 թվականի այսօրը Խորհրդային Միության զինված ուժերի սպա Վիկտոր Իլինը Լեոնիդ Բրեժնևի վրա մահափորձ կատարեց։ 1974 թվականի այսօրը Վիկտոր Համարծումյանը ընտրվեց Նյու Յորքի ակադեմիայի պատվավոր անդամ։ 2006 թվականի այսօրը Էվո Մորալեսը դառնում է Բոլիվիայի առաջին բնիկ ցակումով նախագահ։ Այսօրը ծնվել են 1440 թվականի այսօրն է ծնվել Մոսկվայի մեծ իշխան Իվան III Վասիլևիչը։ 1561 թվականին անգլացի փիլիսոփա եւ պատմաբան Ֆրանսիս Բեկոնը Նա էմպիրիզմի հիմնադիրն է, նոր ժամանակների փիլիսոփայության հիմնադիրներից մեկը։ 1788 թվականի այսօրը ծնվել անգլացի բանաստեղծ Ջորջ Բայրոնը։ Ջորջ Բայրոնը ռոմանտիզմի ամենաերևակայելի ներկայացուցիչներից մեկն է, Եվրոպայի մեծագույն գրողներից մեկը։ Նրա ամենաճանաչված աշխատանքների թվում է որոշ ինքնակենսագրական տարեր պարունակող սկանդալային Դոն Ժուան պոեմը։ Բայրոնն առաջին հայագետներից է։ Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում գտնվող Մխիթարյա միաբանության վանականներից նա սովորել էր հայերեն։ Նրա օգնությամբ անգլերենից հայերեն եւ հայերենից անգլերեն ընթարգմանվել մի շարք կրոնական եւ աշխարհիկ ձեռագրեր, ստեղծվել անգլերեն-հայերեն առաջին բարարանը։ Բայրոնի ստեղծագործությունները բարձր են գնահատել այնպիսի հայ գրողներ, ինչպիսիք են Ղևոնդալիշանը, Հովանես Թումանյանը։ 1876 թվականի հունվարի 22-ին է ծնվել ամերիկահայ քանդակագործ Հայկ Բադիկյանը 1898 թվականի այսօրն է ծնվել սովետական կինոռեժիսոր Սերգեյ Էնզեշտայնը։ Թատրոնի եւ կինոյի խորհրդային ռեժիսոր, սցենարիստ, մոնտաժող, դերասան, կինոյի տեսաբան, մոնտաժի տեսության պիոներներից մեկը։ Էնզեշտայնը կինոմատոգրաֆիայի զարգացման մասին բազմաթիվ աշխատությունների հեղինակ է։ Նա նշանակալի ներդրում ունի խորհրդային եւ համաշխարհային կինոյի զարգացման գործում։ Sight and Sound ամսագիրն իր 10-ամյակային հարցման արդյունքում Պոտյոմկին զրահանավը ֆիլմը կոչել է բոլոր ժամանակների 11-րդ լավագույն կինոնկարը։ 1908 թվականի այսօրն է ծնվել սովետական ֆիզիկոս Լև Լանդաուն։ Ծագումով հրեա խորթային ֆիզիկոս տեսաբանը գիտական դպրոցի հիմնադիրը, խորթային միության գիտությունների ակադեմիայի անդամ, սոցիալիստական աշխատանքի հերոս։ Նա նաև Նոբելյա մրցանակի դափնեկիր է։ 1911 թվականի այսօրն է ծնվել ավստրիացի պետական գործիչ Բրունո Կրայսկին։ 1921 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ կոմպոզիտոր Արնո Բաբաջանյանը։ 1951 թվականի խորթային էկրանը բարձրանում առաջին սիրո երգը կինոնկարը, որը հաշված օրերի ընթացքում ռեկորդային արդյունքներ է ապահովում դրամարկղերում եկամուտների իմաստով։ Բոլոր առումներով ֆիլմը շատ չհաջողված էր, սակայն գաղտնիք չէր, որ հաջողության գլխավոր գրավականը կինոնկարում հնչող երաժշտություններն էին՝ առաջին սիրո երգը Իմ Երևանը, որոնց հեղինակն էր Արնո Բաբաջանյանը։ Այս երգերը նրա այցեքարտը դարձան։ Լսվում էին ամենուր, ռեստորաններից միջև հանրային տրանսպորտ։ Դրանք շրջադարձային նշանակություն ունեցան Արնո Բաբաջանյանի համար եւ միանգամից դարձրեցին նրան հանրաճանաչ կոմպոզիտոր։ Նրա հետ ցանկություն են հայտնում աշխատել հայտնի ռուս պոետներ, ինչպիսիք են Ռոբերտ Ռաժդենստվիսկին։ Նրանց համատեղ աշխատանքների արդյունքում ծնվում են հայտնի հիթեր, որոնք մինչ այսօր չեն կորցրել իրենց գայականությունն ու նրբությունը։ Բավական է նշել մի քանիսը՝ «Ժպտա», «Եղիր ինձ հետ», «Ներիր ինձ», «Կանչիր ինձ», «Ցանկություն պահիր», «Շնորհակալ եմ քեզ», «Հարսանիք»։ 1922 թվականի հունվարի 22-ին է ծնվել հայ գրականագետ Սուրեն Աղաբաբյանը։ Այսօրը տոնում են։ Իսլանդիայում այսօր Թորաբլո 8-ն է, Լեհաստանում Պապիկների օրը, Ուկրաինայում Միավորման օրը։ Այսօր հունվարի 22-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 343 օր։